Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հուլիսի 7-ն է, տարվա 188-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1923 թվականին խորթային Ադրբեջանի կազմում ստեղծվում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Խորհրդային Միության իշխանությունների կողմից ստեղծված վարչական միավորը գոյություն է ունեցել 1923-ից 91 թվականներին։ Բնակչության գերակշռ մասը եղել են հայեր։ Մարզի տարածքի պատկանելիության հարցը հայ-ադրբեջանական հակամարտության պատճառներից է հանդիսանում եւ Արցախյան պատերազմի սկսման հիմնական գործոնը։ Ինքնավար մարզը ներառել է Ստեփանակերտը մարզային ենթակայության քաղաք, ինքնավար մարզի վարչական կենտրոն եւ 5 շրջան։ Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու եւ Շուշիի շրջանները համ համանուն շրջկենտրոններով։ Ինքնավար մարզի շրջանների մեջ մտնում էին 73 գյուղ խորուրդ։ Բնակչությունը 1926 թվականին կազմել է 125159 մարդ, 1989 թվականին 189085 մարդ։ Այսօրը պատմության մեջ 1978 թվականի այսօրը Սողոմոնյան կղզիներն անկախություն են ստանում Միացյալ Թագավորությունից։ 1983 թվականին Ուիմբլդոնի մրցաշարում 17 տարեկան Բորիս Բեքերը դառնում է ամենաերիտասարդ հաղթողը։ 1990 թվականին ժամանակի 3 նշանավոր տենորներ Լուչիանո Պավարոտին, Պլասիդո Դոմինգոն եւ Խոսե Կարերասն առաջին անգամ միասին ելույթ են ունենում Հռոմում։ Այսօրը ծնվել են 1746 թվականին իտալացի աստղագետ Ջուզեպպե Պյացին, 1860 թվականին ավստրիացի կոմպոզիտոր Գուստավ Մալերը, 1882 թվականին Բելարուս ազգային բանաստեղծ Յանկա Կուպալան, 1887 թվականին ազգությամբ հրեա ֆրանսիացի նկարիչ Մարկ Շագալա, 1907-ից 9 թվականներին Շագալը Սանկտ Պետերբուրգում աշակերտել է հայտնի բեմանկարիչ Լեոն Բաքստին, ստեղծել ննջեցյալ սև ձեռնոցներով հարսնացուն նկարները։ 1910-ից 14 թվականներին Փարիզում մասնակցել է անկախների եւ աշնանային սալոնների ցուցահանդեսներին, շփվել ավանգարդիստ արվեստագետների հետ, կատարելագործել իր ինքնատիպ գեղարվեստական տեխնիկան, ստեղծել գես եւ գյուղը, ինքնանկար, ջութակահար եւ այլ գործեր։ 1914 թվականին Բերլինում բացել է իր առաջին անհատական ցուցահանդեսը, արժանացել մեծ ճանաչման։ Նույն թվականին Շագալը Վիտեբսկում կազմակերպել է ցուցահանդեսներ, բացել թանգարան, իսկ 1917 թվականից ղեկավարել Վիտեբսկի արվեստի դպրոցը։ Շրջանի լավագույն գործերից են Ռաբին Վիտեբսկից կրկնակի դիմանկար մեկ բաժակ գինով ծնդյան օրը եւ այլն։ 1922 թվականի նկարիչն ապրել է Բեռլինում։ Մեկ տարի անց Փարիզում, որտեղ հրատարակիչ Ամբրուազ Վոլարիի պատվերով պատկերազարդել է Նիկոլայ Գոգլի Մեռած հոգիները վեպը, Ժան դե Լաֆոնտենի Արակները, նաև Աստվածաշունչը։ 1941-ից 48 թվականներին Շագալը բնակվել է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ստեղծել է փետուրներ եւ ցաղիկներ, նրա շուրջը հարսանեկան մոմեր, նոկտյուրն եւ այլ գործեր։ 1945 թվականին Նյու Յորքում ձևավորել է Իգոր Ստրավինսկու հրեղեն Հավք բալետի բեմադրությունը։ 48 թվականին Շագալը վերադարձել է Ֆրանսիա, հաստատվել Ռիվերայում։ Նրա հաջորդիվ ստեղծագործությունների մեջ գերակշռում են Փարիզը եւ Վիտեբսկ գիրքը պատկերող կտավները։ Շագալը հեղինակ է նաև մի շարք դեկորատիվ գործերի։ 1964 թվականին Շագալը մշակել է Նյու Յորքում Մակի շենքի ճակատի ապակե պատհատվածը եւ Փարիզի Grand Opera թատրոնի ներքին ձևավորման նոր նախագիծը։ 1966 թվականին ավարտել է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Օպերային թատրոնի որմնանկարները։ 1 տարի անց նույն թատրոնում ձևավորել է Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայի բեմադրությունը։ այսօրը ծնվել են 1892 թվականին ռուս նկարիչ Պավել Կորինը 1907 թվականին ամերիկացի ֆանտաստ գրող Ռոբերտ Հայնլայնը, 1911 թվականին իտալացի ծագումով ամերիկացի կոմպոզիտոր Ջան Կարլո Մենոտին, 1927 թվականին պատմաբան բյուզանդակետ ու հայագետ Հրաչ Բարթիկյանը, 1940 թվականին անգլիացի ռոք երաժիշտ Ռինգո Ստարը, 1947 թվականին մեքսիկացի երգիչ եւ երաժիշտ Կարլոս Սանտանան, 1950 թվականին հաղորդավարուհի Կարինե Սարգսյանը, 1998 թվականին ամերիկացի դերասան Դիլան Սփրեյբերին։ Այսօրը տոնում են Բելարուսում, Լեհաստանում, Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում այսօր Իվան Կուպալայի գիշերն է։ Այսօր հուլիսի 7-ն է, տարվա ավարտին մնաց 177 օր։